لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم معنى حديث إما imepokewa kutoka kwa Umar ابن الخطاب رضي الله عنه تينا منك يا كوانزا ني يا عمر حديث يا ابيلي هي فيلفيلي ني يا عمر قال اسمع عمر رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقت مmoja tukiwa ama siku moja tukiwa tumeketi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam idh talaa alaina mara akatukia rajulun mtu shadidu bayadhi thiyab mtu aliyekuwa amevalia mavazi meupe shadidu sawadi sha'r aliyekuwa na nywele nyeusi tena nyeusi sana la yura alayhi atharu safar haonekaniwi haonekaniwi katika haia yake katika hali yake athari ya safari alama yote ya kuwa ni msafiri haionekani kwake yeye wala yaarifuhu minna ahadun na hakuna anayemjua kati yetu حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم اكاج هادي اككيتي كمتوم صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه اكشكانيش ماغوتي yake na magoti ya صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه akayaweka mikono yake vitanga viwili vya mikono juu ya mapaja ya mtume sallallahu alayhi wasallam waqal akasema ya Muhammad ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam akhbirni 'ani al-islam nieleze kuhusiana na Uislamu Uislamu nini فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم akajibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kusema kuwa Uislamuni an tashhada an la ilaha illa Allah, ni wewe kushuhudia kuwa hapana apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, na kuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa Allah, wa tuqima salata, na kusimamisha sala sala tano, wa tu'tiya zakata, na kutoa zaka watasuma Ramadhan, na wewe kufunga mwezi wa Ramadhan. Watahujja albaita in istata'ta ilayhi sabila, na kufanya haj kwa yule ambaye ana uwezo. Ikiwa una uwezo na unafanya haji Qal, akasema Jibrail alayhi, akasema Umar radhiyallahu anhu sadaqta qala akasema jibrail alayhi salam sadaqta umesema kweli kama anavyoripoti Umar qal Umar anasema faajibna lahu tukashangazwa naye mtu huyu kwa nini yasaluhu wa yusaddiquhu kwa vile amuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na huku anamsadikisha na si kawaida Kawaida ya mwenye kuuliza hajui, lakini huyu yaonekana ajua mpaka anasema kuhusiana na majibu aliyompatia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umesema kweli. Qal, akasema mtu huyo, fa akhbirni anil iman, nieleze kuhusiana na iman. Nini iman? Qal, akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah ni wewe kumwamini Allah wa malaikatihi na malaika zake wa kutubihi na vitabu vyake wa rusulihi na mitume wake wal yaumil akhir na siku ya mwisho wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi na wewe kuamini na qadar khairi yake na shari yake قال akasema mtu huyo sadaqta umesema kweli قال akasema tena fa akhbirni 'anil ihsan nieleze nini ihsan nini maana ihsan قال akasema rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'budu Allah ni wewe kumwabudu Allah kaannaka tarah kana kwamba wamuona fa in lam takun tarahu, na endapo haumuoni Allah fa innahu yarak, basi yeye yukuona hakika bila shak Qal fa akhbirni ani saa, akamwambia nieleze wakati wa kusimama kiyama, kiyama kitasimama lini? Qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il, akasema mwenye kuulizwa ajibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwenye kuulizwa ambaye ni mimi mtume sallallahu alaihi wasallam sina elimu zaidi ya mwenye kuuliza qal akasema fa akhbirni an amaratiha basi nieleze kuhusiana na alama zake alama za kiyama qal an talida al-amatu rabbataha ni mtu ni kijakazi kijakazi kumzaa mtoto atayekuwa atakayekuwa ni msimamizi wake ni bosi wake wa antara alhufata na wewe kuona watu wanaotembea miguu chuma miguu mitupu alurata watu ambao hawana mavazi alalata watu ambao ni mafakiri masikini wa mwisho riaa asha wachunga mifugo yatatawaluna fil bunyan waone watu wenye sifa hizi wanashindana kuyajenga majumba makubwa thumma ntalaqa anasema Umar kisha mtu yule akaondoka falabithtu maliya nikabakia muda thumma qal kisha kaniambia rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umar ewe umar atadri man sail je wamjua muulizaji siku ile alikuwa nani qultu nikasema Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mtume wake wajuzi qala hadha jibril au innahu jibril alikuwa ni jibril alayhi salam ataakum amewajieni nyinyi yuallimukum dinakum amekuja kuwafundisha dini yenu tayib baada ya kueleza maana ya hadith tueleze na fawaid zinazopatikana katika hadithi hii au tuchambue hadithi zaidi hadithi hii <clears throat> ameipokea alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala kando na alimam al-Bukhari riwaya hii ya Umar hajaipokea alimam al-Bukhari riwaya iliyoko katika vitabu hivi viwili ni hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu baada ya kueleza namna mtu huyu alivyokuja na kumuuliza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maswali yale mwisho wa habari ya Abu Huraira ambayo inafanana na habari ya Umar asema mtume sallallahu alayhi wasallam baada mtu yule kuondoka alayya birrajul nirudishieni mtu huyo mleteni mtu huyo alipoondoka fa akhadhu liyarudduhu falam yarau shay'an wakawa wanamfuata kumchukua na kumrudisha kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisha mara jamaa huyo akapotea hakumuona tena ndipo akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huyo alikuwa ni Jibril alikuja kuwafundisha dini yenu tayeb <clears throat> Jibril alayhi salam alikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama muulizaji lakini il, ingawaje amekuja kama muulizaji amekuja kama mwalimu kwa sababu majibu ya maswali haya ambayo alitoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijua kwa hivyo nikana kwamba amekuja kuyadhihirisha jawabu hizo ama kuzidhihirisha jawabu hizo kwa masahaba ili wajue dini yao ili wajue dini yao na hii ni faida kuwa wakati mwingine <clears throat> na imetajwa sana wakati mwingine mtu aweza kuwa katika kikao cha ilmu na ajua yale ambayo yanazungumzwa anayafahamu vyema lakini aona kuwa pembezoni mwake kuna watu ama kuna mtu ambaye haelewi ama ahitaji kujua zaidi, kwa hivyo auliza maswali kwa niaba ya mtu yule. Na hasa wakati mwingine kuna baadhi ambao huona haya kuuliza, kwa hivyo mtu auliza kwa niaba ya wasikilizaji ili wafaidike. Tayeb. Eh <clears throat> hadithi hii Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amefasiri Uislamu amefasiri Uislamu na matendo yanayodhihirika ama maneno yanayodhihirika kuanzia shahada mtu kutamka shahada kwa ulimi wake kuanzia kusali pamoja na kusali kufunga na kutoa zaka na kufanya haji na akafasiri iman na matendo ya moyo ama yaliyoko moyoni. Hii inatujulisha kuwa maulama <clears throat> wasema kuwa Uislamu na iman, Uislamu na iman zikitajwa pamoja katika aya moja ama katika hadithi moja, basi maana ya iman ni yaliyoko moyoni na Uislamu maana yake yale matendo ambayo mja anayatenda lakini endapo yatatajwa kila moja kando kando ikatukia aya inataja tu Uislamu peke yake ama inataja iman peke yake au hadith inayotaja Uislamu peke yake au iman peke yake basi kila mmoja ina beba maana ya nyingine. Uislamu ukitajwa peke yake ndani yake inaingia iman na imani ikitajwa peke yake ndani yake inaingia Uislamu. Unaona? Tayib. <clears throat> Asema rahimahullahu ta'ala katika fawaid za hadithi hii baada ya kutaja nguzo tano za Uislamu na zitakuja kuelezwa pia katika hadith inayofuata hadithi ya Ibn Umar nguzo za Uislamu tano miongoni mwa faida za hadithi hii ni al-imanu bil qadar asema rahimahullahu ta'ala jua kuwa kuamini na qadar kuamini na qadar iko na daraja mbili al-imanu bil qadar ala darajataini kuamini na qadar iko na daraja mbili ihdahuma ya mwanzo الايمان بان الله تعالى كواميني كو الله عز وجل سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعه ومعصيه قبل خلقهم وايجادهم niwewe kuamini kuwa Allah Azza wa Jall imetangulia katika ilmu yake yani ameyajua ameyajua yapi yale ambayo waja watayafanya sawa sawa ni matendo ya kheri au matendo ya shari matendo ya kumtii Allah au ya maasiya yote Allah azza wa jal ameyajua kabla ya wa, yeye kuwaumba wao waman huwa minhum min ahli aljanna waman huwa minhum min ahli nar na yupi miongoni mwao ni katika watu wa janna na yupi miongoni mwao ni katika watu wa nar طيب وأعد لهم الثواب والعقاب نأك وأندلي ثواب نعذاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم iwe ni malipo kwa matendo yao kabla ya wao yeye Allah azza wa jalla kuwaumba kwa hivyo yote haya Allah azza wa jalla alikuwa ashayapanga na annahu kataba dhalika indahu wa ahsah na kuwa Allah azza wa jalla ameandika hayo yote na ameyahesabu ameyajua ilmu yake kisha ameandika yote hayo tayib daraja ya pili wa daraja thania daraja ya pili anna allaha khalaqa af'al al'ibad kuwa allah azza wa jal yeye ndiye mwenye kuyaumba matendo ya waja matendo ambayo waja wanayafanya wana wanayafanya basi Allah ndiye muumba wa matendo yao pia tayib kisha asema washaaha minhum na yeye ndiye ambaye aliyataka matendo yao matendo hayo yatokane na wao kwa hivyo kuna uumbaji na kuna mashia uumbaji ni wake Allah ameumba kila kitu na yeye ndiye matakwa yake yanapita ndiyo mja anataka na Allah anataka na hayawi isipokuwa matakwa ya Allah na Allah ameyataka hayo yote kwa hivyo mwanzo daraja ya kwanza kuamini kuwa Allah ameyajua kila kitu na anayajua kila kitu na ameandika kila kitu na daraja ya pili ni kuamini kuwa Allah ni muumba wa kila kitu na matakwa yake ndiyo yanayopita wana baadhi ya maulama wasema kuwa qadar mipangilio ya Allah imani na mipangilio ya Allah kuna nguzo mbili zinazotangulia ama martaba, martaba mbili zinazotangulia eh, kupatikana kwa, kwa matukio yale na mengine mawili yanapatikana baada ya matukio kutokea ama yanapotokea kabla ya matukio kutokea ilmu ya Allah na kuandika kwake kabla tukio lolote kutukia ama kufanyika basi unaamini kuwa Allah akona ilmu na yote hayo na ameandika kila kitu na yanapotukia basi unaamini kuwa Allah ndiye mwenye kuyaumba haya na ametaka yawe na yakawa. aibu kisha katika fawaid za hadithi hii ni kuwa eh, Mtume sallallahu alaihi wasallam alijibu ihsan alipouliza kuhusiana ihsan akasema an ta'budallaha ka'annaka tarah ni wewe kumwabudu Allah kana kwamba wamuona yeye asema maana yake Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala asema yushiru ashiria Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anna al-abda kuwa mja ya'budu Allah ta'ala ala hadhihi sifa anamwabudu Allah katika sifa hii na ni sifa gani istihdharu qurbihi yani anakuwa na taswira na tafakari kuwa Allah yuko karibu naye Allah yuko karibu naye wa annahu baina yadayhi na nikana kwamba yuko mbele yake annahu yara ni sawasawa anayemuona Allah faida hii ni nini kuwa na tafakari ha, na tafakari hii na kuwa na taswira hii na fikra hii katika akili yako na moyo wako faida ni kuwa wadhālika yujibu alkhashya khashya wal-khawfa wal-haiba wat-ta'zim hiyo inampelekea mja kuwa na kumtukuza Allah na kumwogopa Allah kumtukuza Allah kumpatia Allah haiba ile anayostahiki na kumwogopa Allah ikiwa utakuwa na taswira kuwa Allah yuko mbele yako akuona unavyofanya ibada basi hiyo itakupatia khaufu na kumtukuza Allah azza wa jalla طيب asema aliposema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in takun tarahu endapo haumuoni Allah basi yeye wa kuona endapo haumuoni yeye wa kuona asema hapa kuna baadhi ya maulama wanaosema kuwa ni ta'lil lilawwal ni kana kwamba kutaja sababu ya sababu ya lile lilotangulia aliposema an ta'budallaha kaannaka tarahu kumwabudu Allah kana kwamba wamuona fa in lam takun tarahu ni kama unataja sababu ya mwanzo ya lile lilotangulia endapo haumuoni basi yeye wakuona fa innal abda kwa sababu mja wa Allah idha umira bimuraqabati Allah ta'ala fi ibada akiamrishwa kumchunga Allah azza wa jalla katika ibada yake wastihdari qurbihi na kuwa naleta taswira kuwa Allah yuko karibu naye min abdihi hatta kaanna al-abda yara hadi ifikie daraja nikana kwamba mja amuona Allah fa innahu qad yashqu alayhi dhalik huenda ikawa ni nzito kwake yeye kuwa na taswira hii fayastainu ala dhalik kwa hivyo anajipatia nguvu ili iwe nyepesi jambo lake hili la kuwa na taswira na tafakari kuwa Allah yuko karibu naye inamsaidia nini imanuhu yeye kuamini kuwa anna Allah yarahu wa yattali'u ala sirrihi wa alaniyatihi wa batini wa dhahirihi yeye kuwa na imani kuwa Allah yamuona na aangalie hali yake ya ndani na ya nje yaliyofichikana na yanayodhihirika kwa hivyo akiwa na taswira hii na akiwa na imani hii kuwa Allah yamuona basi itamsaidia yeye kuwa na taswira na tafakari na fikra kuwa Allah yuko karibu naye kwa hivyo anamtukuza Allah katika ibada ile wengine wakasema kuwa huwa ishara kana kwamba kuna ishara kuwa anna man shaqqa alayhi an ya'budu Allah ta'ala kaannahu yara yule ambaye itakuwa nzito kwake yeye kumwabudu Allah kana kwamba amuona Allah falyabudillaha ala anna allaha yarahu basi amwabudu Allah ni kana kwamba Allah amuona yeye wayattali'u alayhi na Allah yamwangalia yeye falyastahi min nadharihi ilayhi kwa hivyo awe na haya kuwa Allah yamuona yeye yani kana kwamba wenye kutafsiri hii na hivi wase, waone, waona kuwa kuna martaba mbili hapa katika ihsan kuna yule ambaye masha Allah yeye ako na taswira hii na tafakari hii Allah yuko karibu naye ona na nikana kwamba amuona Allah kwa hivyo anafanya ihsan katika ibada vizuri na kuna mwingine hawezi hiyo kwa hivyo yeye lake anashuka martaba awe na taswira kuwa Allah yamuona na Allah akiwa anamuona basi naye atafanya ibada yake vyema Tayib. Kwa hivyo hapa kuna maqam mbili. Hapa kuna daraja mbili, kuna ngazi mbili. Maqamul ikhlas kisimamo cha ikhlas, kisimamo cha ikhlas. Nayo asema rahimahullahu ta'ala ni mja an ya'mala al mja kufanya ala istihdari mushahadati llahi iyyahu afanye kwa taswira na fikra kuwa Allah yeye amuona yeye Allah yamuona yeye Allah yamuona yeye afanye ibada kwa taswira na dhanna na tafakari kuwa Allah yamuona yeye hii ni martaba na martaba nyingine ni maqamul mushahada martaba ya kushuhudia yani kuwa na taswira kuwa ni kana kwamba wamuona Allah wa huwa an ya'mal al-'abd nayo ni mja kufanya amal ala muqtada mushahadatihi lillahi ta'ala biqalbihi yani afanye amal kwa muktadha kuwa amuona Allah kwa moyo wake ala ayati hal daraja hiya ihsan ni daraja muhimu sana daraja ya juu zaidi daraja ya juu zaidi mtu akiwa na jambo hili ya la ihsan basi atakuwa mukhlis lillah atafanya ibada kwa Allah azza wa jalla kama inavyotakikaniwa yani wewe unakuwa na, na tafakari kuwa Allah uko mbele ya Allah ama Allah yuko mbele yako wamuona Allah an ta'budu Allah kaannaka tarahu nikana kwamba wamuona muumba wako uko mbele yake aliyekuamrisha ufanya ibada sasa wafanya ibada na uko na ile dhanna kuwa yuko mbele yako wamfanyia ibada au unapofanya ibada yuwakuona wewe yuwakuona wewe tayib wama takunu min sha'nin wama takunu fi sha'nin wama tatlu minhu min qur'anin wala ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi yani hutakuwa katika hali yoyote ile sawa sawa unasoma Qur'an ama hali nyingine yoyote ile isipokuwa Allah jua anajua hali yako wakati ambapo unafanya ibada ile ona inna allaha ma'al ladhina taqaw wal hum muhsinun tayib hii ni maqam ya ihsan na katika fawaid za hadithi hii <clears throat> ni pale rasulullah sallallahu alaihi wasallam alipotaja ashratu saa alama za kiyama alama hizi za kiyama alizotaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni alama ndogo ndogo ni alama ndogo ndogo za kiyama si alama kubwa kubwa miongoni mwa alama hizo tuchambue zaidi tueleze zaidi asema antalidal amatu rabbataha ni kijakazi mtumwa mtumwa wa kike kumzaa binti ambaye atakuwa sawasawa na bosi wake yani ni bosi wake yuko na mamlaka juu yake na katika riwaya rabbaha rabbaha kumzaa mtoto wa kiume ambaye atakuwa juu yake katika hukumu ya Kiislamu yajulikana kuwa mtu endapo ako na kija kazi ako na mtumwa wa kike na watumwa wanapatikana kivipi Mfano, kuna vita baina ya wa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, vita vya jihad. Kisha wale matekwa wale matekwa wanakuwa chini ya Waislamu, wakiwa ni wa kike wanakuwa eh, wanamilikiwa na Waislamu. Kwa hivyo Muislamu ambaye atakuwa imama amempa mateka miongoni mwao hao wa kike, basi anammiliki yeye na aweza kumuingilia pasina nikah pasina nikah mtu aingilia mwanamke kwa njia mbili asema Allah azza wa jalla eh, walladhina hum lifurujihim hafidhun wale ambao wahifadhi tupu zao illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum isipokuwa kwa wake zao mke umemooa kwa sheria njia ya kisheria kuwapitia walii na idhini yake na mashahidi hawa ni wale ambao wako huru au ma malakat aymanukum yale ambayo mikono yenu ya mikono yenu imemiliki kijakazi hao slave slave girls Waki, akiwa chini yako basi waweza kumwingilia ukafanya tendo naye pasina nikaa pasina nini basi ule unastarehe naye Taib. Kwa hivyo kama mtu yuko hur na akawa chini yake mtumwa na akamwingilia akapata mtoto basi mtoto yule afuata babake. Kama babake namna alivyokuwa huru naye pia mtoto anakuwa nini? Anakuwa huru na anakuwa na mamlaka sawa na babake. Kwa hivyo mama anabakia kuwa nini? Kuwa ni mtumwa tu. Kwa hivyo mtoto anakuwa juu ya juu ya mama. Unaona? Hii maulama wasema wanatafsiri kuwa asema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wa hadhihi ishara hapa kuna ishara kuwa fathi ila fathi bilad kuwa waislamu watafungua miji ya makufar katika alama za kiyama watateka miji nyingi za kikufar wakathra wakathrati jalbi raqiq na watumwa watakuwa wanachukuliwa kwa wingi hata taksura sarari mpaka wale wanawake watumwa watakuwa wengi watakthura auladuhunna na watoto wao watakuwa ni wengi fatakunu al-amatu raqiqa li sayyidiha wa auladuhu minhu bimanzilatihi ule kijakazi atakuwa ni mtumwa wa bosi wake lakini watoto wake kutokana na bosi wake yule watakuwa wanafata nani boss katika ule e, u, u, ukubwa fa inna walada sayyid bimanzilati sayyid fayasiru al ama bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Hii ni tafsiri moja ama maana moja ya hadithi hii, al amatu rabbataha. Wengine katika maulama wanafasiri kuwa maana yake ni kuwa watumwa wa kike, watumwa wa kike watazaa watoto ambao watakuwa muluk, watakuwa ni wafalme duniani, yani watu ambao walikuwa hawana hadhi katika jamii, wako katika tabaka ya chini, watazaa watoto ambao watakuwa nini? Wafalme. Na maulama wengine wakafasiri kuwa e, watoto watakuwa ni wenye kuasi wazazi wao, watakuwa ni wenye kuasi wazazi wao sana, mpaka mtu anakuwa sawasawa sawa, yuko juu ya mzazi wake, yuko juu ya mzazi wake. Almuhimu, hizi ni tafsiri nyingi za maulama. Taib alipotaja hali ya watu ambao watakuwa asli yao ni watu ambao wao katika hali ya umaskini, hali ya ufukara, mara hali yao ikabadilika. Asema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, maana hii ni kuwa katika hadithi hii eh, madhmunu ma dhukira min ashrati saa, yani yanayokusanywa katika na yale ambayo yametajwa na alama hizi za kiyama katika hadithi hii yarji inarudi katika nini anna al-umura tuwassadu ila ghairi ahliha kwamba mambo yataelekezwa kwa watu ambao hawastahiki kuyamiliki yani wale ambao hawana e, tuseme hawana ule uwezo wa kusimamia mambo wao ndio watakuwa wasimamizi wa mambo yote kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama anavyosema mtume sallallahu alaihi katika hadith nyingine alipoulizwa kuhusiana na kiyama akasema idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa ikiwa mambo yataelekezwa yatapatiwa watu ambao si watu wa mambo yale hawayajui mambo yale hawezi kuyasimamia wakapatiwa mambo yasimamie basi subiri kiyama subiri kiyama طيب almuhim hadithi hii ya Umar <clears throat> ni hadithi ambayo imebeba Uislamu wote ndo kwa maana akasema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril amekuja kuwafundisha dini yenu kumaanisha Uislamu wote ni haya yaliyotajwa katika hadithi hii hakuna kitu kinatoka nje ya hadithi hii ambayo eh, na Uislamu yote yanapatikana katika hadithi hii. Akataja Uislamu na nguzo za Uislamu tano na akataja na iman na nguzo za iman sita na akataja na ihsan na alama za kiyama na alama ndogo ndogo za kiyama kuonesha kuwa dini yote imeingia katika hadithi hii kwa hivyo ndo kwa maana ni jawami'ul kalim katika maneno aliyopewa Rasulullah sallallahu wasallam maneno machache ambayo yako na maana makubwa sana kwa hivyo dini yote iko katika hadithi hii ya Umar na hadithi hii iko mashuhuri kwa jina hadithu Jibril hadithi ya nani hadithi ya Jibril ukisikia ni hadithi hii tuliyoisoma hadithi ambayo tumeisoma na pia katika hadithi hii katika fawaid ni adabu baina ya mwalimu na mwanafunzi adabu baina ya mwalimu na mwanafunzi kuwa mwanafunzi anapokuwa mbele ya mwalimu wake basi anafaa kuwa katika kikao cha adabu anapoketi kikao chake namna anavyoketi kiwe ni kikao cha adabu alikuja Jibril akaketi mbele ya Mtume صلى الله na akakunja magoti yake akashikanisha na magoti ya mwalimu wake akaweka mikono yake juu ya mapaja ya Rasulullah SAW ingawaje wengine katika maulama wasema kuwa mikono yake vitanga vya mikono yake mwenyewe Jibril aliweka juu ya mapaja yake mwenyewe lakini wengine wasema kuwa aliweka kwa juu ya mapaja ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanasema ilikuwa ni tabia ya Waarabu zama hizo kuwa mtu endapo anataka kitu kutoka kwako na anakuomba sana umpatie basi anaweka mikono yake juu ya mapaja yako anakuomba ili umpatie kwa hivyo adabu iliyoko baina ya mwalimu na mwanafunzi baina ya mwalimu na mwanafunzi tayeb pia vile vile katika faida ya hadithi hii ni namna ya kufundisha kuwa tunafaidika kuwa kuna njia ya kutafuta ya, ya kufikisha ilmu kwa watu nayo ni njia ya maswali na majibu njia ya maswali na majibu nini Uislamu Uislamu ni kadhaa. Nini iman? Iman ni kadhaa. Hii ni njia mojawapo na teknini sasa e, elimu ya sasa inataja njia hizi miongoni mwa njia nyingi za kufundisha. Anataja njia ya maswali na majibu. Njia ya maswali na majibu. Wale wanaingia katika e, taaluma hii ya ualimu wanajua njia hizi. Miongoni mwa njia hizo ni hii inapatikana katika hadithi hii katika hadithi hii kuwa mwalimu anauliza ama mwanafunzi auliza na mwalimu anamjibu au mwalimu auliza na mwanafunzi anafanyaje anajibu hii inabakia katika akili ya mwanafunzi naam sababu ya hadithi hii katika sahihi muslim sababu ya hadithi hii kutajwa ni kuwa kuna watu wawili labda nisome majina yao moja aitwa Yahya ibn Ya'mur na mwingine aitwa Humaid ibn Abdurrahman al-Humairi al-Himyari watu hawa walitoka sehemu za Basra Iraq sehemu za Basra Iraq Uh, kule Iraq kulitukia tukio kuna jamaa aitwa Ma'bad al-Juhani Ma'bad al-Juhani mtu huyu alikuwa anasema hakuna qadar hakuna nini hakuna qadar na mambo yanatokea tu pasina Allah kuyajua yanatokea tu kwa hivyo maneno haya mtu huyu yalipokuwa yanaenea kule Basra vijana hawa wawili wakatoka kutafuta sahaba yeyote watakayempata ili wamuulize kuhusiana na jambo hili wanasema lau laqina ahada lau tutakutana mmoja na mmoja katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam fasalnahu tukamuuliza amma yaqulu haula'i fi alqadar yani huyu Ma'bad alikuwa ameanza kupata wafuasi kwa hivyo wanatafuta mtu ambaye katika masahaba atawasaidia kuwaeleza kuhusiana na masala ya qadar. Kwa hivyo wanasema walikutana na Abdullah ibn Umar akiwa anaingia msikitini. Abdullah ibn Umar mtoto wa nani? Mtoto wa Umar al-Khattab. Kwa hivyo walipomuuliza na wakamweleza habari ya Ma'bad al-Juhani kule Iraq, naye akawasimulia habari hii akasema kuwa babangu ameniambia eh babangu Umar ibn Khattab amesema kuwa wakati mmoja walikuwa wameketi na Mtume sallam akataja habari ilivyotokea kisha akawaambia kuwa waambieni yule jamaa huyo Ma'bad al-Juhani na wafuasi wake kuwa wao wako mbali nami na mimi niko mbali na wao mbako waamini na kadar mbako waamini na na qadar kwa hivyo hii ni sababu ya habari hii kama inavyotajwa katika sahih Muslim. Naam. Tuende katika hadith inayofuatia. Naam. Ama kabla ya kuingia katika hadithi inayofuatia tu kama kuna swali kuhusiana na hadithi hiyo. Naam.